Pampi dira zahez eta ahangoitze ere turismo bulegoen e, eh, buru zira haute eh, ere Gaurko gaian, turismo mailan hemen dugun, eh, entuten dugun oi hartzuna egoalditik, ahangurak, asegeak, turismo masibo bat, ari baita garatzen, ernaieko gazten iduriko eta berdin ere biztanlean iduriko. Hemen, ipajaldean, zuk ikusten ote duzu olako ahiskurik, olako egoera batera, iristea, Pentsatzen dut batzuentzat egoera hortan girela jadanik. Askeda ikustia miagitzen atera dira tindaketa batzu, badira bada jende batzuentzat, eta pentsatzen dut eh, ahazoinekin, badera eh, beldu guri eta pentsatzen dutera gara hortan girela. Gero ez gira bat ere, bat ere nire ustez, bestaldean, eh, Katalunian, ero Benizia, eta hor eh, sortu, gertatzen ari diren, eh, gauza horien gertatzen ari diren, eta likuetan bezalako hainean giren. Eh? Bada hemen, gira da turismo leku batetan, masiboa sentitzen alda, aski da ikustea, aruaren araberan jendea metatzen dela, bai, banekaldean garazin ezpeleta, doni baneko karriketan ere, Hor, arazoak sortzen dira, minez gira mm, nire ustez mementokoz, bat batere bat ehm, hor, ehm, Barcelona, ero Donostin ere, eh, gertatzen ari diren gauzetan. Uh, arazoak sortzen, turismoak arazoak sortzen ditu, ulertzen alda galdera, galdera interesgarria da, baina erantzuna, ez, dut netako ez da hain txinplia ere, turismoa ikusi behar da ekonomia indartsu bat bezala, fein da, jarri da, gure lurraldeak jendeak errazten du, jendeak ekartzen du ekonomia, ekartzen du lana, ekartzen du beste gauza, baina txortzen ditu, hori, ere, eh, arazo batzu. Eta arazo horiek dira, gainditu behar, eta gain ditzen dira mintzatuz, eh, eh, trukatuz eta mm, ara, pentsatzen dut ari gira hor eh, lugalde berrian hor herri elkargo berrian bada turismo bat zorde bat muntatu dena berrikitan eta gai horiek aipatuak dira jadanik pixka bat turismo modelo berezi bat antolatzeko gure ipar mailan Zer urtaz zure ustez atseman da, horreka bat hemen azkenean ez gira iritsi eh, eredu hortara edo ahiskoan gira, behar da oztopatu, behar da horrein horak ahi? Bai, uh, behar egin behar dara Bat zuek nahi du, beti, bat zuek sartua dira beti gehiago, beti gehiago legeiak eta hortan, nahi lukete beti gehiago. Artzen badut eh, adibide bat hor lagunaren inguruan gertatzen ari dina, Uh, entzuten da, irun, irun eta irutan hori mila pertsonak ide igotzen direla lagunera trenaren bidez. Uh, eh, berbada, egun batez, erran beharko da, be mugatu beharko dela. Egia da, behar direla gauzako bekio antolatu, inguru minari begira ere uh, behar direla uh, trenbide hori behar dela erriberitu, trenak behar direla gaurkotu, badira ez bat eunka pinta oligo esotzen dira uh, joan dien guzietan, badira ah, behar dira hor uh, uh, gainean uh, nola iruon mila pertsona ibiltzen dira kaskotik behar dira hor uh, nola erran gauzak antolatu Baina, gero, ikasi, jakin beharko da egun batez egiten, gehiago ezin dela uh, jende gehiago sartu. Eta behar bada, orain da, Ber, berriz antolatze horretan, ber antolatze horretan, berba da eh, erran. Gero ez da hartu behar hor uh, berriz uh, horien, trenbide sanitario gauzetan, ez da hori hartu behar estakuru gisa, jende gehiago ekarrazteko uh, lagunarat. Eta hori, ez da behar hori zanen da. Ba, ara, gauzak, be, jakin ikasi behar ditugu, dugu, beharko dugu gauzen mugatzen. Horren, ez eh, peleta eta jangoitzeko turismo bulego buru gisa, ez dut hainitzek zure diskurtsaukaren beste turismo bulegoetan nire ustez, eh, nola, nola egin daiteke hori eh, oztopatzeko edo jendea kutsiago e, dinarazteko rekusituguk hainbait kampaina parixen adibidez, pari amod bazko famatu hori, e, olako gauztak geldituz? Bai, ara, horre bada ah, nula... Bada arazo bat, jadanik aipatu dena, eh, jana ebeita, ber, bergirela ba, antolatu ez jendea etorreazteko berbementuan. Hor, bila betez, eh, ikusten bat duzu, zonbat jende heldu den ezperetarat urtean zehar, ikusten da jende gehien gehiena udan heldu dela. Eta berginuke ikasi, edatzen pixka bat eta hor uh, bisita horiek, or, turismo uh, eh, pasai horiek, eta hori nola egiten da, erren baita, berdela beste publiko bat ere uh, zabaldu, ez bakarrik Parise, ero Britanniako uh, eta berbada, ez dakit, Eskandinabia, ero ez badira beste leku batzu european zehar, nun oporak ez diren momentu berean, eta horako gauza, hori ez da bakarrik egiten hortako ere, behar gira antolatu Ba, modu zabalago batetan, egan abeidu, du eskaintza behar dela ez bakarrik eh, miarritze espeleta, ero ipar eskolegia behar egin, behar gira antolatu irri bezala bestaldekokin ere, eta eskola behar egin bezala horreztu eta zerbait proposatu. Oan, eh, ikusi dugu, uh, eh, prentziako egunkari batean, aipatzen dute gai hori, eh, izan direla manifestaldiak, izan dira protestak egoaldean, eta uh, aipatzen dute ekstremista taldeak direla, hori uh, egin dutenak, uh, beti onduan bada etaren uh, itzal hori, ia da abertzalean uh, bat dela, turismo masiboarena, uh, uste duzu ez dela bakkarrik abertzalean gaia izan behar? Baina uste ez abertzen lehena, ingurumenari lotu atxikiak txikiak diren jendek ere eh, hitz behar eh, aipatzen dute. Nire ustez, eh, batzuek egia da nahi luketela hori fera hori kokatu turismoren alde eta kontroen artean, ez da hori erazua, da, ze turismoa eskaini nahi dugun. Ba, ba, pentsatzen dut gehien gehienak turismoaren alde direla, girela, ba, izan behar dira batzu kontra, arras guti, hor gertatzen dena, mintzatzen dena, fean, bestaldean gaia polit, sindikatua bidekatzen ari da, eta hor uh, eh, erriten direnak, bon, gira hon politika mailan, entzuten delarik uh, donostiko hau zapesak denak turistak girela, beste honapak gaki girelaik eta ba, horrekin ados naiz. Baina gaki girelaik beste honapait ez dugu ere nahi turista bezala hartuak izan. Nahi dugu tokiko, nahi tukiko, gauzak ikusi, da eta... Eh, eh, zeintzen ze turismo mota nahi dugun, hori uh, ero galdegitea behar dela turismoa neurtu, ez du nahi turismoaren kontra direla, ero girela. Bada ere beste arazu bat turismoan, epatzen dira, hainitz kostaldean, eh, gehien bat, bigarren etxibizitzak, asik euneko behogoia kostaldean, eh, doni eta miagitzen, bigarren etxibizitzak dira, turismo masibo edo handi horren eh, beste irudi bada, hau ere eh, kalte dena haintzentzat? Hori, bai, bai, hori egiazki, ez da hori bakarrik hori, bigarren ez bakarrik ostaldean, sartzen magira pixka bat, eh, ez ipatuko dut, ez peretan bertan, eguneko amusta, bilekatzen alda, bigarren egoitzak Eh, ari da. Eta emendatuz, eta emendatuz. Horrek egen nahi du, eh, zumbat, dura zumbait urte gertatutena kostaldean, orain barnekalderat sartzen ari direla, eta emendik zumbait urtean buruan, gauza bera izan da. Ikusten delarik, hor, uh, udabetean garagardo bat, baso batek, balitura iru rote erdi, arazo bat, uh, horrek, hori da salatu behar, Eh, olako turismo eh, erriten dalaik ez dut, eh, hasten erran duten nuera e, ni biltzen naiz beste leku frangotan, turista gisa, eta ez dut turista bezala hartu izan nahi. Bezer da turista hartu zaite, erren nahi du gauzak aldatzen direla. pagatzen dela ikasik gara bat usaiako doblea, erren nahi du turismoaren arazo bat bilakatzen dela. egoitzak, bilakatzen direlaik bigarren egoitzak, erren nahi du turismoaren gatik, hori da zaindu behar dena, eta hori ez, ez da utzi behar. Uh, Airbnb hor donostin Barcelonaan, hor ba, gauzak ari dira antolatzen, eta iduriz gauzak lastak konponduko dira, nola, oi, Airbnb ere bitartez pasatzeko berkada zenbaki bat, bai, zergak, ere. ba, aldatzen ari dira, oi arte, eh, be izan da, izan da nola egan uh, eh, turismoak ekarri duen arazo azkar bat egan nahi du uh, deus ez dela zaindua izan eta eh, eh, turismo muta hori jasana izan dela eta eh, hori da ez hemen ere ez ginukela bon, ez gira enortan ber, zaindu berdugu ere e, Entzun dira ere or, Davidetan hainbat egitar uh, aserre, hainbat uh, trabagatik, autolejo eta ezin aparkatuz hori ere ulertzen duzu olako mm, joera bat? Be, hortain ez berbada ez ados izanen, kanpotia. Fen, errikoekin, nik entzuten dut errian, badira merkatu egunetan, eta batzoek egiten dute, ez da, ez da normal, izin dut autu hartu, giketa eta joteko, eta bon, eta bon, ados. Me hori izan bat, nahi du, uh, urtean, uh, bos sei egunez, trabak bat direla, automatatzeak, merkatu egunetan, bon, ez du, gero ikusi behar da, uh, beste egunetan, uh, bon, beti, ez, ala ere, eh, ikusi berda, uh, eh, sortzen duela errian barnan dinamika bat. Uh, udan, udan, udan erriko gaztek, geien geienek, atxemaiten dute lana, errian bertan, be, erreski, hori ere berda kontutan hartu. Bada dinamika bat, eran nahi du eh, urtean zehar badira hainbat komertxio, ba, batzuk ere esten minan gehienek ere edikage hoiten dira, ez dut ezagutzen haunitz erritipi, bimilako bizitaleko erritipi, dinamika horrekin. Hori, gero entzun dutelaik ezien dut ugi erosi autoz, behar dut parkatu, bon. netako da estakulu bat eta ez e, bon, normal, lako arazoak normala dira. Gero, bon, ara. Ez da, erantzun ez da nahi baita, jakin behar dugu ere, bon, eh, Hora, egan, jendea heldu balin bada, egan nahi du, eh, badugula, nola egan, eh, eh, sortu dugula interes bat, nahi dutela gure, nola egan, gure bizi gure janaria, gure kultura hobekiago ezagutu, eta, bon, lehtu behar da ere, jendea etortzeko, ezin ditugu amarmilako aparkalekoak antolatu, behar ditugu usaiakoak ibili, Eta behar bada erritarrek ere ikasi behar dute zonbat egun nez urtean, indar bat egin nez egin et, egiten, behar bada oinez ibiltzeko, ero beste mota batez antolatuz, hogik eta joan ez ba, ba, goizeko behatziak aintzin, ez da arazunik, eh, eto nalitzera bulen dira oinez. Ba, behar bada jende hauek ez dutela ere ikusten eh, turismoaren uh, abantaila eta ez dutela zuzenki eh, hori uh, irabazten edo ez dutela hori ikusten hori ere... Zuzinki, baina pentsatzen dut, hor, kasik erri horako erriki bat, er, batetan, ez bakerrik errian, eh? zuzinki, eh, lo, eh, denek, et, eh, logelak uh, lanaren bitartez, nula erran, ezake, bon, bada, berbada ez den gehien gehienek baditugu, bada, ba, bada, e, da iazko ekonomia bat, hori ikusi behar da, e, e, nola erran, e, e, hor e, ere zuzean txatzen dituzte bere muskinak eta hori guziak, badira, badira ant, antail interesgarriak ala ere justuki da basi hauek gero uh, eh, errietan uh, eh, untsa baliatuak dire ere berba gero zer berdin eh, gauzen hobetzeko erritarrentzat edo ez da hola martxan. Gero erriak ez duan taile ikertzen zuzenean, eh? gero hori da, ikusi behar dena, unitzik egiten dute, bo espereta honi zian bada, ba ez bakri espereta, miro eta gero ba, erriak bat du, ez da zuzenean txartzen, hori da, pribatu mailan gelditzen dela, Gero, eh, erri eh, bat entzat, ezperetak bat balin badu asteru merkatu bat urtean urte guzian, da udari esker. Hor, urrat diren laborariak ez dute neguen bere bizia irabazten. Egia da, bizpairu irabetez, irabazten dutela berbada be, urteko Eh, fen, diru, diru, behar duten dirua, eta gero, eh, be, ger, nola egan eh, beren akordioa, ero beren zela, dela urtean guzian hori zaitea, errikoen ere balia ezaten beren moskinez. Mm. Bukatzeko, azken galdera bat, zure iduriko biharko turismoa nola koa izan beharko luke? Barnek aldean eta kostaldean? Ne, oh, bada, ez da bai da bat, teknika mailan egiten da, ja, behar den Eh, galdera turismo bat, ero eskaintza turismo bat antolatu. Egan nahi du, turistak behar duen atseman hemen nahi lukena, ero guk eskaini nahi duguna. Hori da. Eta turismoa ipatzen harik, eta gai, eh, gai eh, zailan, fean, bako txabatak berezikimen eskualerian, badugu nortasun bat, badugu kultara bat, eta ja, batzuek gaizki bizi dute, hola, Eska bat, eh, saltze bat bezala bizia da, ikusia da. Nire uste, fe, ulertzen alda, baina gure, gure eh, turismoa izanen da, guk nahi, dugu, nahi ginuken turismoa behar dugu, ikasi behar dugu, hori ere aipatzen, ez da baidatzen, ni pentsatzen dut hemen, gure lujaldean, behar dugula, eh, eskaintza turismo bat anturatu. Unerat eldut direnak dute jakin zer ikusiko duten. Gure gure bizi normala, gure kultura ikusi, gure nortasuna hori guztiak. Gero, ba, badira jendek nahi dutena, eldu dira unat eh, eh, iruzki bila, e, badakigu hemen, iruzkia izatean euria, ero ez dela urtako, eh, ez dela hemen gu elikua. Baina, berdugu, gure gi, girenak berdugu erakutsi, ez dut maite, behar saldu itzuli, berdugu hori eskaini. Ta, eh, beti gehiago hori baino gehiago, nik egin ezake, beti obeago. Fe behar mm, ikasi behar uh, mugatzen, baina errezibitzen ditugu jende horiek behar dira, obekiago errezibitu. Gero ez du aldaketarik sortu behar. Aipetzen zinuen aiztean eh, donosti, ni ahitzen naiz, ibiltzen naiz, naiztenka, baina aur alde zahar hortan, uh, eh, arazo bat sortu dena ere, ikusten da eh, gehiago ingles eta frantses uh, idatziak, eskolazkoak baino, jen nahi du, egizibitziak ere, erretan den da, obekeago errizibitu, petsatzen dut hango ostalerek ere, pentsatzen dutela obekiago errizibitzia inglesez, ero frantsesez ezagiz, e, saltzen dituzten gauzak, baina hor ere, zerbait galtzen da, gana behita, kanpotiara ez dela gehiago hartzen nunden, ikusten ditu gauzak bere hizkuntzan idatziak, ah, ah, hori ere maite dute egitea, erakusteko ez dela hain tximplea erantzuna, hori da. E, eh, obekiago errezibitu zer nahi du, behar dela, behar direla, nola egiten da, gure harima saldu gabe, gure nortasunak txikiz. Galdera horrekin, bukatzen dugu, mil deskerrenitz, pampi, dirazak, espeleta eta jangoitzere muko turismo bulegoko burua.